بسم الله الرحمن الرحیم درس جدیدمان کتاب الصلاتی کتاب نماز فصل مواقیت الصلات این فصل در رابطه با اوقات نمازه الصلاة المفروضة خمس نمازهای فرض پنج تا می باشد یک الظهر ظهر و اول وقتها زوال الشمسی اول وقت ظهر از چه زمان شروع میشه زمانی که خورشید زوال بده یعنی از نصف نار مائل میشه به شمس غعب به سمت غرب این روزا خدا رو شکر در سایت ها همه چیز ریز و دقیق مال صد سال آینده هم نوشته این هم از نعمت است که پروردگار ارزانی داشته خب پس ظهر اول وقتش از زوال خورشیده و آخره اذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال آخر وقت نماز ظهر هست آخرش زمانی است که بگردد سایه هر چیزی یک برابر خودش بغیر از اون سایه زوال خب مثلا یه برق سایش به اندازه خودش بگرده یک مداد سایش به اندازه خودش بگرده اون سایه ای رو که تا زوال داشته اونو حساب نمیکنیم بعد سایه بعد از زوالش رو حساب میکنیم بله دو والعصر نماز یا فرض دوم عصر هست و اول وقتها الزیادة على ظل المثلی نماز عصر اول وقتش زمانی است که اضافه باشه بر سایه مثل یعنی از سایه مثل که رد بشه سایه یک برابر که رد بشه و آخره فی الاختیار الى ظل المثلین <coughs> و آخر وقت نماز عصر طبق قول افضل و برگزیده اینه که سایه دو برابر بگردد طبق قول اختیار و افضل اما وفی الجوازی، الى غروب شمس و تا غروب شمس هم جایز بودن که جایزه بله پس اول وقتش زمانی که سایه هر چیزی اضافه بر یک برابرش باشه آخرش طبق اختیار و افضل دو برابر و تا غروب شمس هم جایز است عصر خوند ولی این جوازش ها افضلش یا وقت اختیارش با اون اصطلاح بگیم همون دو برابر بودن سایه هر چیزشه سه و المغرب سومین فرض نماز مغربه و وقتها واحد مغرب یک وقت میگه داره یعنی مثل ظهر و عصر نیست که اول و آخر داشته باشه و هو غروب الشمس غروب خورشیده و به مقدار ما یؤذن و یتوضا و یستر العارة و یقیم الصلاة و یصلی خمس رکعات به چه مقدار هست این یک وقت به مقداری که آن گفته بشه شخص بتونه وضوشو بگیره و یستر العوره عورتش رو بپوشه لباسش رو بپوشه و یقیم الصلاة و نمازو بخونه و یسلی خمس رکعات و بتونه <coughs> پنج رکعت دیگر بخونه خب البته قول قدیم امام شافعی رحمت الله علیه که امام نووی هم ترجیح داده اینه که وقت مغرب تا زمانی است که شفق قرمز غروب بکنه غائب بشه تا اون وقت چهار والعشاء چهارمین فرض عشاست و اول وقتها اذا غاب الشفق الاحمر اول وقت نماز عشا زمانی شروع میشه که شفق اون سرخی ها شفق سرخ شفق قرمز غائب بشه و آخره في الاختيار الى ثلث الليل وآخر وقت نماز عشاء تبقى اختيار أفضل تا یک سومش شبه وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني و جائز بودنش هم تا طلوع فجر دومه یعنی فجر صادق پنج و صبح و پنجمین نماز فرض نماز صبح است و اول وقتها طلوع الفجر الثاني اولین وقت نماز فجر نماز صبح طلوع فجر ثانیه یعنی فجر صادق و آخره فی الاختیار الى الاسفار آخرش طبق اختیار و افضل تا تا روشن شدن هوای و فی الجواز الى طلوع شمس <coughs> و در جایز بودنش هم تا طلوع خورشیده پس این فصل اول بود اوقات نماز فصل شروط وجوب الصلاه شرط های واجب بودن نماز نماز که بر هر کسی واجب نیست و شرائط وجوب الصلاه ثلاثه اشیاء شرائط واجب بودن نماز سه چیزند یک الاسلام یک مسلمان بودن دو والبلوغ بالغ شدن به سن بلوغ رسیدن سه والعقل عقل داشتن و هو حد تکلیفی و این هم حد تکلیف است بله تا کسی عقل نداشته باشه که دیگه مکلف نمیشه فصل فصل بعدی الصلوات المسنونه نمازهای سنت نمازهای فرض و گفتیم شرایط واجب بوده نماز رو گفتیم الان نمازهای سنت و صلوات المسنونه خمسه خمسون نمازهای سنت پنج تا می الإيدان والكسوفان والاستسقاء دوئید يعني فطر وأضحى والكسوفان والکسوفان ماه گرفتگی و والاستسقاء ونماز باران إنا سنة حسن والسنن التابعه للفرائض سبعة عشر ركعه نماز هاي که تابع فرائض حسن يعني قبل وبعد فرائض خانده بشان هفده رکعت مباشاند یک رکعتا الفجر دو رکت نماز صبح آه، قبل از فرض صبح دو رکت سنته و اربع قبل الظهر چهار رکت سنت قبل الظهر و رکعتان بعده دو رکت سنت بعد از نماز فرض ظهر و اربع قبل العصر چهار رکت سنت قبل از فرض عصر و رکعتان بعد المغرب دو رکت بعد از فرض مغرب و ثلاث بعد العشاء سه بعد از عشاء یوترو به واحدت منهن با یکی از اون سه تا وترشو میخونه یعنی دوتا رو میخونه و با یکیش وتر رو میخونه یعنی یکی رو جدا میخونه و ثلاث شفع وتر وتر بله دوتا شفع بهش میگن یکی رو میگن وتر وثلاث نوافل مؤكدات سه هست كي خيلي مؤكد هستند سه نماز نفل هستند كي خيلي مؤکدند اون سه تا نماز نافل چی هستند يك صلاة الليل نماز شابه دو و صلات الضحى نماز چاشت سي و صلات التراویح نماز تراويح بله ببینیم فصل بعدی رو اضافه کنیم یا نه بله فصل شروط صحت الصلاه شرط های صحیح بودن نماز شرط هایی که نماز صحیح میشه شرط های صحیح بودن نماز و شرائط الصلاه قبل الدخول فيها خمسة اشیاء شرایط نماز قبل از داخل شدن در نماز پنج چیز می باشن اصلا شرطمون میگن که خارج از اصلشه یک طهارت الاعضاء من الحدث و پاک بودن اعضا از حدث یعنی حدث اکبر و اصغر یعنی هم از بیوزوی و هم از جنابت پس اعضا هم از بیوزوی و هم از جنابت پاک باشند و نجس و همچنین از نجاست پاک باشند نجاستی که در لباس هست و در بدن و در مکان باید پاک باشند دو و سطر العورتی ستر عورت که ستر عورت مرد ما بین ناف و زانوها می باشند اما زن آزاده ستر عورتش جز صورت و دو کف دستش بقیش همش عورت می در نماز در خارج از نماز که میگن تمام بدنش عورت بله خلاصه دو ستر عورت به لباس طاهر با لباس پاک این مال زن آزاده بود چون کنیز الامتو کررجلی خب سه والوقوف على مکان طاهر باید بر مکانی طاهر رویسه برای نماز خواندن چهار ولی علم به دخول الوقت علم به دخول وقت داشته باشه چون خارج تا وقت داخل نباشه که نماز درست صحیح نیست چهار و استقبال القبله پنج پنجمین شرط صحیح بودن نماز رو به قبله ایستادنه و یجوز ترک القبله فی الحالتین اما این شرط پنجم در دو حالت جایزه که ترک بشه و جایزه است و یجوز ترک القبلة فی حالتین و جایز است ترک قبله در دو حالت یک فی شدت الخوف زمانی که خوف خیلی شدید باشه دو و فی النافلتی فی السفری علی الراحلتی دومین جایی که میشه قبله رو ترک کرد در نمازهای نفل در سفر زمانی که سوار سواریه خب اون زمان مثلا طرف به سمت مشرق میرفت که قبله نبود مثلا به سمت غیر قبله میرفت مثلا و یک ماه طول میکشید اگه قرار بود از نوافل محروم بشه دیگه وقتش تلف میشد لذا در این حالت یعنی در سفر بر سواری میتونه نماز نفل بخونه در غیر قبله اینا دو تا استثنایی بودند که ذکرشون کرده بود اما ارکان نماز و سننش انشاءالله در جلسه دیگر